як же? Колись на старість, як ревматизм не даватиме заснути, буде що згадати. І тобі не страшно? А тобі? Раптом нахилившись через столик, впритул подивився вечірко і одразу ж усміхнувся своєю двозначною посмішкою. Правда, цього разу вона була тризначна чи десятизначна. А ти молодець. Можна позаздрити. Ніколи не думав.